Aine Xaristoi, egunon? Egunon, Pampi. Odean garkoan ere, kanboko mediatek hauntarat bildu niz, be, ba, liburu bat behar baita okuzua orkestu, eta aldiuntan, senditzen da olako eh, bakantza giro bat uh, eh, uda ari dela, eh? zure autuan ere. Bai, nahi gabean dut baina eh, bai, inkontzientea izan behar da, bai, aldiuntako liburua daitzen da beti oporretan, Ara, beraz, udako irakorketa holku gisa, proposatzen dautzuet, utzuet. Arkaitz idatzi du eta susa arkitaletxak plazaratu du bimilata ma bostean. Nainuke hasi uh, argazki hortatik, hori itzapen frango ateratzen albaita uh, gu hau raundiak balimagira ere, eh, argazki hortatik, uh, ez dakit, untxa erakusten duen uh, historioaren ispiritua, zertara joanen den? Be, bon, bizka bat deskribatzeko asala, beraz badugu hor uh, itxas paisai bat, Eh, eta arearen gainan ageri dira Playmobil eh, pertsonaia txikiak, uh, figuratxoak, eta dira ondartzako plebobilak, eh, beraz hor dira denak mainu jantziekin, uh, itxas ba baloiekin, bada karabana, txihindula, udako giroa, itxas bazterreko giroa, gero, bai, giro hori liburu bahnean atxemanen da, bainan... Mm, Jostailu horiek pentsarazten daukuten sinpletasunari ez da fidatu behar. Barnean ez dira gauzak hain poliki eta goxoki iraganen. Mm. Idazle handia eta ospetsua da, arkaitzkano, ezakitzon bat garen liburua duen hau egia errane, baina uh, idazle uh, oparoa, gara ikidea eta garantzia handiakoa. Ordean, nola egituratua da liburu hau eta zekeman hau zumentuaz gogoa irakortzeko ere? Eh, egia erran, zelarik nintzen baitezpada, eh, ez nion bate, baitezpada behartzen ahita eman liburu hori, eta berrikitan liburu dendan uh, erosketak egitean mediatekaren zat, berriro ikusi dut, asela maitatu dut, gustatu zait, eta biztan da, labur, bilduma irakurriz, gero, konturatu naiz ipuin sorta bat zela. Beraz, liburu hortan amala hui ipuin badira, ipuin zale handia naiz, eta beraz, uh, eh, ara, opor historioak aipatuz gainera, pentsatu dut, liburua interesgarria izan entzela. Zoin motako ipuinak, atzeman dituzu hor? Beraz, amalau ipuin horiek ahas desberdinak dira biztan da, bat gandik. Pundu aman komun bat badutea atik, uh, eh, garaia da. Ipuin guziak gertatzen dira eh, udan, edo asteburu luze batez, egan nahi baitu opojetan, atxeden momentuetan. Bakotsak bere buruari eskaintzen dizkiola um, indar behitzeko atxeden momentu horiek, gehienetan eh, igurikatuak dira azkarki mm. momentu horiek, baina eh, badakigu usu bizian dena ez dela nahi dugun bezala iragaitan, ez ustekoak gertatuko dira atxeden momentu, momentu hauetan. Opo horiek betbetan ilunduak izanen dira, nolaz ez ustekoak egunero gerta daitezke, baina berbada dimentsio berezi bat edo azkarragoak bilakatzen dira, gozoak izan diren momentuetan gertatzen direlarik. Hala, hori da uh, lotura, ipuinen arteko lotura. Ipuin batzua ipatzeko, eh, badira egoera ahas desberdinak, Astapenean badugu uh, eh, ola, nerabe banda bat, mutiko eta gazte banda bat, lehen aldikotz asteburu bat bakarrik pasatzen dutena, burrasurik gabe etxan hori da egoera bat. Beste egoera bat da uh, eh, uh, eh, iru enpresaburu, negoziak eta kartsuetan ari direnak, safari baten egitera doazte Namibia egirat. Bestela badugu ere uh, etxera itzultzen den gizon bat, baina terroristek desbideratu dioten egazkin batean. Hori beste egoera berezi bat. Eta azkenik berbada gure eguneroko tasunetik urbilagoa dena, da Madrileko kartzelara aizpa biskiaren bisitatzera doan uh, emaztearen ipuina, hasteguru luze batez. Horiek dira egore, egoera zonbait, ahas ezberdinak, aldi oro kutsu berezi bat hartuko duten, dutenak. Hainik ah, ustenean, uh, eh, ondak zan, tranquil guzkipean irakurtzeko eginak zirela, lasaitzeko, bena ez bate, ondarean? Ebe, ipuin gehienak, aipatu dituna, ditudanak ez behar bada, baina gehienak, alta itxas bazterean gertatzen dira, eh? Bada, liburu hortan mediterraneo uh, giro bat, bada, ola, itxas geldo bat, eta dirdiratsu bat, iguzki txugarri batekin. Alta, giroa olakoa da, baina uh, funtsa ez da alakoa izanen. Ala ere, behar bada, udan irakur daitezke ipuin horiak, mm-hmm. behar da gure gure bakotsak bere oporak hola zinez gozatuko ditu, ikusiz nolakoak izaiten aldiran fikzioan. Mm. Bada morala bat edo ez dakit, uh, eh, azpi bat edo... Mes, azpi bat, ba, niretzat bai argiki da ebe itxurari ez dela fidatu behar. Uh mhm. -huh. Naiz eta egoerak laketa eta goxoa iduri duen, edo baikoja, gibelean zerbait gordea izan daitekela. Eta beste gauza bat ere iduritzen zaut liburu horrek aipatzen duela um, udaren paradoksa. Azkenean denek igurikatzen dugu garai hori, uh, garaia, uh, une goxuena, demoraldi edekarena. Gainera, aurtzaroko eta gaztaroko nostalgia ere kartzen duzu udak denek baditugu hoitzapenak bakantzek lotuak. Eta aldi berean, uh, gogorat digu pasatzen den denbora udak. Eberaz, bada, ola, baditu ola bi balio, do bi alde udak, baikoja, uh, nostaliarena, eta beldu, ez ezkojagoa, beldujarena, oporrak bukatzen direlarik behiro. Mm. Aintzina segitu behar dugulako, eta geroa beti ahapatzen gaituelako, eramaiten mm. gaituelako. Euh, hori ere johatua da, gai hori ere johatua da liburuan. Eta bururatzeko, ezan hainuan ere izen ere, barba batzuek, jadanik izan entzuna izan adute izen buru hori, uh, Xabier Montoiak ber izen buruko diska bat aterazuen laro gehieta ma bostean. Eta kanok, baimena askatu dio izen buru berdinan bai, bai. erabiltzeko, bai. bai, diska bat omen gisa pentsatzen dut, Eta berritzen zuten badituzue Montoiaren kantuak, disko hortakoak, oartuko zirezte pixka bat berri spirituan girela, kantuek hola alaia eduri dute, Montoiaren boza, estiada, ingurako eta azken finean, arreta zirakurtzen ditu gularik ez dira hain alaiak. Beraz horre badira bi aldeko kantuak, eta liburuak berri spiritua segitzen du. Montoya ere beste idazle bat eh, dena ere, eh, kantari izaitaz gain. Ados, nori aulkatzen duzu olako liburu bat? Uh, elduer, dudarik gabe, ba. bai, bai, bai. Uh, bai, bai. ah, bai, ama bosturtetik goiti, edo zen gixaz, eta badira ipuin batzu batzutan ez dira bortitzak eh, fisikoki bainan uh, ideien aldetik eta badira gauza aski inahosgarriak elduen zat. eta hala ere azpimagatu nahi dut euskara maila aski gora dela aberatsa da iztegia, biziki aberatsa da onartu behar dut tarteka iztegiaren gana <laughs> joan izan behar, izan behar dudara uh, eh, ara, beraz ere uh, erran behar da Ados, are, finitzeko liburuaren referentziak bertin? Beraz, liburua deitzen da beti oporretan, arkaitzkan okidatzi du eta susak plazaratu du 2008. bostean. Uh, bon, liburu dendetan atsemanen duzu oraindik, eh? uh, eh, susaren webgunean ere irakur gaidira dira ipuinak banan-banan, entxatu nahi bali maditu zuela batzu. Ebe, mire, eskerra, Inez Aristoi, dugu hau eh, sasoinuntako azkena dela, eta bezuri ere, uh, uda honbat eh, desiatzen dauzugula. Ba, uda honbat desiatzen dut deneri, eta irakurketa hon, mistan da.